Երեխայի տեսողական ապարատը ձևավորվում է դեռևս ծնվելուց առաջ եւ առավել ինտենսիվ զարգանում է փոքրիկի կյանքի առաջին տարիներին։ Հենց այս ժամանակահատվածն է ամենաօպտիմալը տարբեր ակնաբուժական պաթոլոգիաներ շտկելու համար։ Ոստի բժիշկը կներկայացնի աչքերի ամենահաճախ հանդիպող ախտահարումները, դրանց բուժման ժամանակակից մոտեցումները, ինչպես նաեւ կպատասխանի մայրիկներին հուզող հարցերին։ Եվ այսպես փոքր տարիքից սկսած մենք չարաշահում ենք մեր տեսողական օրգանը՝ աչքը։ Երկար ժամանակ հեռուստացույցի առաջ նստել, գadgetների մեջ խորանալ, սրանք մեր աչքերի ģերչարաշահման եւ ģերլարման պատճառներն են։ Մինչդեռ մեր աչքերը կարիք ունեն խնամքի։ Ինչպես հանել աչքերի լարվածությունը, մանրամասնում է բժիշկ Պիշարյանը դա միջումներով ինչ որ մի բան անելն է մոդիկ հեռավորության վրա, անկախ նկարչություն կամ երեխաների puzzle Lego հավաքելը, հա, հաճախակի դուրս նայելը, հիմա շատ լավ եղանակներ են դրսում շատ-շատ խաղալը ու մանավանդ գնդակ խաղալը։ Ես դες վստահեցնում եմ, գնդակ խաղալը, այսինքն երբ որ գնդակը գնում է տարբեր հեռավորություններ, երեխան բոլոր հեռավորությունների վրա իր աչքերը օգտագործում է։ Շատ երեխաներ ովքեր ունեն տեսողական խնդիրներ, իրենց տենիսի են տանում ու այդ տենիսի նա գնդակին ամթատ հետևելը շատ լավ մարզանք կյանքի հենց աչքերի համար։ հետաքրքրի մասին հոգ տանելու տարբերակ է նաև երեկոյան ժամերին կոպերին գոլջերով թրջած բամբակյա սկավառակներ դնելը։ Իսկ նրանք, ովքեր աշխատանքի բերումով կամ այլ պատճառով ստիպված են երկար ժամանակ օգտագործել գadgetներ, բժիշկը խորհուրդ է տալիս օգտագործել խոնավեցնող կաթիլներ, ժողովրդի լեզվով ասած արհեստական արցունքներ։ Ցնողավարական խմբերից մեկում մեր անցկացրած հարցման ընթացքում երկու բալիկների մայր Ժենյա Սարգսյանը հետաքրքրվեց, թե ինչպես ճիշտ ընտրել խոնավեցնող կաթիլներ եւ արդյոք դրանք լիովին անվտանգ են։ Որպես այդպեսին արհեստական արցունքից չի լինում ալերգիկ ռեակցիա անտանելիություն, եթե մեջը չկա այնպիսի հավելում, որից ունենաք հա, ու առանց կանսերվանտների արհեստական արցունքները սովորաբար ցուցված են նաև այն մարդկանց, ովքեր գրում են լինզը, այսինքն դա դեորեկ չի համարվում։ Արհեստական արցունքը այս դարում, երբ որ մենք բոլորս անդադ մեր աչքերն օգտագործում ենք էկրանների առաջ, պարզապես խնամքի միջոց է, ինչպես օրինակ դուք ձեր ձեռքերին կամ դեմքին կսում եք խոնավեցնող գզուկներ, այնպես էլ աչքերը խոնավեցնում եք արհեստական արցունքով։ Ինչ վերաբերում է երեխաներին, իհարկե ցանկալի է հեռու պահել նրանց էկրաններից։ Այդուհանդերձ, եթե նայում են, նախընտրելի է ոչ թե սմարթֆոնով կամ պլանշետով, այլ հեռուստացույցով նայել։ Այդպես ավելի մեծ հեռավորության հաշվին աչքերը համեմատաբար քիչ են լարվում ընդհանրապես օրվա նորման մանկահասակ տարիքում այդպես ընդհանուր 40 րոպեից մի ժամն է, իսկ դպրոցական տարիքում 1-ից 2 ժամ։ Ինչպես բոլոր ոլորտներում, մանկական ակնաբուժության մեջ եւս կան մի շարք միֆեր, որոնց մեծագույն մասը անհետևանք չի անցնում։ Դրանք կարող են թանկ արժանալ երեխայի առողջության համար։ Գոհար Պիշարյանն է մանրամասնում։ Շատ տարօրինակ միֆ է տարածված, որ երեխային միջև 3 տարեկան չի կարելի տանել ակնաբուժի մոտ, եթե երեխան ունի ակնայի խնդիր, 5 տարեկանից շուտ չի կարելի ակնոց դնել, դա միֆ է։ Երբ որ դուք նկատում եք, որ ձեր երեխան համառորեն կանգնում է հերոստացույցին շատ մոտ, երբ որ նայում է, երբ որ դուք նկատում եք ձեր երեխան իարարկային իրերին կապ չունի հեռավորության թեմատիկի վրա նայելիս գլուխը թեքում է աջ ու ձախ, փորձում է ֆոկուսավորել, դա նշանակում է, որ ձեր երեխան ունի որոշակի տեսողական խնդիր։ Դա կարող է լինել 1 տարեկանում, դա կարող է լինել 2 տարեկանում, դա կարող է լինել 5 տարեկանում։ Պետք չի լսել բոլոր այն խորհուրդները, որ չէ, ակնաբուժը դե ոչ բան չի կարող անի մի տարեկան երեխան ինձ ա, ոնց պետք է ստուգել։ Ձերներս չկա այդպես։ Մի քանի ամսականից սկսած երեխաներին ստուգում ենք մեր ստուգման օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ մեթոդներով։ Եթե կա խնդիր, խնդիրը պահանջում է լուծում, անկախ նրանից տվյալ մարդը 5 ամսական է, 5 տարեկան, թե 15 տարեկան։ Մեր մայրիկներից մեկի նորածին բալիկի արցունքածորանը մասնակի փակ է։ Նա ուզում է հասկանալ, թե երբ է խնդիրը հնարավոր շտկել մերսումներով, իսկ երբ է անհրաժեշտ բժշկական միջամտություն։ Ուրեմն նորածինների մոտ հաճախ լինում է, որ արցունքածորանի մասնակի նեղ կամ ամբողջությամբ փակ լինելու հետևանքով առաջանում է աչքի բորբոքում, աչքը պատվում է ամբողջությամբ ճպուրներով, լինում է դեղնավուն կամ դեղնականաչավուն արտադրություն։ Հաճախ մամաները այս ամենը տեսնելով ու այսպես ուժեղ պանիկայի մեջ են ընկնում, հետո սկսվում են կողքից բազմու խորհուրդներ, հիմնականում մեծ սերնդի ներկայացուցիչներից, իզարմանեսից նաև իմ սերունդի ներկայացուցիչների կրծքի կաթով մաքրել աչքը, տորնոք բաներ անել։ Մի անգամ նույնիսկ լսել եմ, որ մեջքը մերսելով երեք բարձունքած օրանը բացվում է։ Գոհար Բիշարյանը հորդորում է ծնողներին հեռու մնալ նմանատիպ խավարամտություններից եւ չվտանգել երեխաների առողջությունը։ Ինչ ենք անում արցունքածորանի մասնակի նեղացման կամ փակ լինելու դեպքում։ Առաջինը՝ տանել միշտ կարելի ունենալ ֆիզլուցույթ, ֆիզլուցույթով ոստերիլ ցանզիվով մաքրում ենք աչքերը ու միանգամից դիմում ենք ակնաբույժի։ Ցանկալի է մանկական ակնաբույժի, Մանկական ակնաբույժը զննում է բալիկին եւ կախված երեխայի աչքի վիճակից համապատասխան բուժում նշանակում։ 90% եւ ավել դեպքերում մերսումով ամբողջությամբ խնդիրը լուծվում է, եթե խնդիրը չի լուծվել մերսման միջոցով, անցնում է զոնդավորման։ Սովորաբար կյանքի միջև 4-5-րդ ամիսը այդ հարցը լուծում են։ Միայն մի խնդրանք, ես հաճախ հանդիպել եմ նաեւ դեպքեր, երբ որ ինչպես ամեն օր այսօր վաղը գցելով հարցը ոնց որ չի լուծվել ու երեխան միջև 1-1.5 տարեկան այդպես շփատը 1 կիսա ճպրոտաճ աչքերով պահում են իսկ նորածնային տարիքից դուրս հանդիպող բորբոքային կոնյուկտիվիտները լինում են ինչպես վիրուսային ծակման, այնպես էլ բակտերիալ եւ ալերգիկ մեծ միջավայրերում, մասնավորապես մանկապարտեզներում, դպրոցներում, որտեղ երեխաների քանակը շատ է, մանավանդ բակտերիալ կոնյուկտիվիտը շատ մեծ արագությամբ է տարածվում, բուն պատճառ թե ինչու են երեխաների աչքերը ճպրոտում չկան։ Դա կարող է լինել ճպրոտում, կարող է լինել օրինակ վիրուսային գենեզի, երեխան վիրուսա տանում, վիրուսային կոնյուկտիվիտա լինում, հետո մի հատ sense կեղտոտաթիկով ձերքերը տրորեց կամ ոչ մաքուր ստիրել միջավայրում եղավ, փոշոտտեղ, մի խոսքով ինչ որ մի բան, որը խանգարեց միկրոֆլորան, առանց հեներգրգ գրված աչքերին գումարվում է բակտերիալ կոմպոնենտ ու դառնում է բակտերիալ կոնյուկտիվիտ։ Ինչ վերաբերում է ալերգիկ կոնյուկտիվիտին, ապա մեզպես բարձրադիր գոտիներում արևի ուլտրամանուշակագույն ճառագայթները մեծ դոզավորմամբ են մեզ վրա ներազդում, արդյունքում առաջացնելով ալերգիկ գերակտոկոնյուկտիվիտ կամ ինչպես ժողովուրդն է անվանում գառնանային կատար։ Իրականում լինում է սեզոնին բնորոշ։ Հայաստանում փետրվարի կեսերից դեպի վերջ արդեն որ սկսում է շոկը գալ, սրանում են բոլոր այդ ալերգիկ երևույթները կան երեխաներու մոտ ամբողջությամբ գեներալիզացված օրգանիզմի տարբեր հատվածներում ա լինում, կան երեխաներու մոտ հենց սեզոնին միայն աչքի լոկալիզացված ա լինում աչքում։ Բոլոր այդ դեպքերում ինդիվիդուալ մոտեցում ա ցուցաբերվում։ Նախ մի քանի ախտանիշ ասեմ, որ դուք իմանաք, կարող են աչքերը այտուցվել, ու այդ այտուցը կարող է շատ մեծ լինի նույնիսկ կոպի այտուցը, բայց սովորաբար ինքը շատ անցավ ա լինում, այսինքն որ դուք իրեն կպնում եք, երեխան բացարձակ ցավ չի զգում։ Ուղղակի ասենք տեղային լավ այտուցված է լինում, հիմնականում արցունքա գեղձը։ Նման դեպքերում բժիշկը մանրակրկիտ անամնեզ է հավաքում եւ ըստ նրա միջսեզոնային է թե շուրջ տարի բժիշկը որոշում է ինչ ինտերվալներով եւ ինչ բուժում նշանակել։ Բժշկի խոսքով սեռահասունացման տարիքից հետո երեխաների մոտ սովորաբար հետ են զարգանում այդ ախտանշանները, սակայն բժիշկը խորուրդ չի տալիս հույսը դնել տարիքի հետ անցնելու վրա։ Եթե ծնողը գիտի, որ իր երեխան ալերգիկ գերակտոկոնյուկտիվիտ ունի, ապա ակնաբույժի ցուցած ժամանակացույցով երեխան պիտի ստանա տարբեր հակաալերգիկ դեղորայք։ ակնաբուժության մեջ հանդիպում են նաև կոպի բորբոքման դեպքեր, խալազիոններ, որոնք իրենցից ներկայացնում են ճարպագեղձերի խցանված հանգույցներ կոպը ուռում է թարախային բշտիկի նման ինչ-որ մի բան է լինում, հա։ Դա հաճախ կրկնվելու դեպքում հիմնականում այդ խնդիրը կապում են ստամոք սաղիքային տրակտի հետ, այսինքն ստամոք սաղիքային տրակտի խնդրից առաջանում է աչքի ախտանիշ։ Նման դեպքում պարտադիր պետք է լինել ակնաբուժի, ով որ կզննի ամառամասն անամնես կհավաքի ու արդեն ձեզ ուղղորդելով մանկաբուժի մոտ, արդեն մանկաբուժն էլ մանկական օրինակ ինֆեկցիոնիստի մոտ կփորձեն այդ հարցի լուծումը գտնել։ Ինքնաբուժություններով զբաղվել, սեղմել, թարախային այն արտադրությունը հանել, մաքրել, ծակել, բնականաբար խստի վարկելվում է թե մանկական տարիքում եւ թե մեծ տարիքում։ Արցախցի մայրիկ Սուսանա Թամրազյանը գրում է 4 տարեկան տղայիս աչքի մեջ գրեթե միշտ սպիտակ թելի նման գիծ է լինում։ Կորելուց հետո մի կերպ հեռացվում է։ Որն է պատճառը։ Մանկական ակնաբույժի խոսքով վերջնական ախտորոշման համար անհրաժեշտ է պարտադիր զննել երեխային։ Այդուհանդերձ բժիշկն ընդհանրական անդրադարձավ թեմային կարող է աչքերից լինել արտադրություն, սպիտակ թելանման շատ-շատ բնորոշ երևույթ է։ Ես ունեցել եմ նման երեխաներ, ովքեր մշտական հսկողության տակ են եւ աչքերից սպիտակ թելիկներ են դուրս գալիս։ Կարող է լինել նաեւ աչքի, ինչպես ժողովուրդն է ասում, սպիտակ հատվածի վրա, այսինքն սկլերայի վրա, այսպես գարնատար անոթներն են շատ արտահայտիչ դառնում։ Բոլոր այդ դեպքերում պարտադիր դինամիկ հսկողությունը ու դինամիկ դեղորայքի ընդունում։ Ես հիմա դեղորայքների անուններ բնականաբար չեմ տա, քանի որ դա այնպես չի, որ ֆիզլուծույթ է, ես ասեմ կամ հա գնացեք ֆիզլուտիթով մաքրեք, չէ։ Մայրիկներից Լյուդա Հարությունյանի հարցը նույնպես աչքի հիվանդությունների շարքից է։ Բարև ձեզ, կցանկանայի լսել կերատակոնուսի մասին։ Բացի ապարատային զննումից, ինչպես կարելի է հասկանալ, որ խնդիրը հենց կերատակոնուսն է։ Շնորհակալ եմ։ Նշենք, որ կերակտոկոնուսը աչքի հիվանդություն է, որը բերում է եղջերաթաղանթի աստիճանաբար բարակեցման։ Դա կարող է հանգեցնել աղոտ տեսողության, երկտեսության, կարճատեսության, աստիգմատիզմի եւ լուսազգայունության։ Ավելի ծանր դեպքերում հնարավոր է եղջերաթաղանթի վրա հայտնվեն սպիներ կամ շրջան։ Մակնաբուժության մեջ ընդհանրապես ամեն ինչը կախված է որոշակի ապարատների հետ, համաշխարհային պրոտոկոլով կերատոկոնուսի դիագնոզ դնելու համար բնականաբար դուք որոշակի ապարատային ստուգում պետք է անցնեք, մասնավորապես դա տապոգրաֆիան պետքա լինի, որը ցույց է տալիս ձեր եղջերաթաղանթը իր ողջ էությամբ, կորության շարավղով, տրամագծով, բարակած հատվածներով։ Կերատոկոնուսը բավականին լուրջ հիվանդություն է, որը բավականին լավ կարողանում են աճը կանգնեցնել։ Դուք պետք է հստակ հասկանաք, որ կերատոկոնուս հիվանդությունը նվուժում չունի, պարզապես ամենանոր մեթոդը դա cross-linking-ն է, որի միջոցով ամրացվում է եղջերաթաղանթը հատուկ ռիբոֆլավին նյութի կիրառմամբ, բայց դա չի բուժում։ Այսինքն այն գտեսողությունը, որը դուք կորցրել եք եղջերաթաղանթի վնասման ժամանակ, այսինքն կերատոկոնուսի դեպքում, դա չի փոխհատուցվում ոչ մի կերպ։ Պարզապես cross-linking-ով այդ միջոցով կարողանում են եղջերաթաղանթի արտապկումը կանգնեցնել ավելի ուշ շրջանում անում են եղջերաթաղանթի փոխպատվաստում, բայց ինչպես ցանկացած օրգանի դեպքում եղջերաթաղանթի փոխպատվաստումը եւս շատ բարդ վիրահատություն է։ Օրգանիզմը հնարավոր է չընդունի փոխպատվաստված եղջերաթաղանթը եւ ավելի բարդ հետևանքների տանի։ Ակնաբույժը խորհուրդ է տալիս այս հիվանդություն ունենալու դեպքում շատ հետևողական լինել։ Լսենք երեք երեխաների մայրիկ Մարիամ Աբրամյանի հարցը։ Քանի որ դեռևս շատերը կիրառում են, կցանկանայի բարձաբանել, թե որքանով են վտանգավոր կալումի պերմանգանատի նույն ինքը մարգանցովկայի լուծույթով աչքերի լվացումները։ Շնորհակալություն։ Գոհար Բիշարյանը շեշտում է, ոչ մի կոմպետենտ մասնագետ երեխայի աչքը չի ցույցի մաքրել կալիումի պերմանգանատով, նույն ինքը մարգանցովկայի լուծույթը։ Դա ամենավատ հետևանքը կարող է ունենա աչքերի մեջ, այսինքն թեթև այրոցից, այրվածքից լորձաթաղանթի, մինչև աչքի առաջային հատվածի խորը հայրվածքային, չգիտեմ, փոփոխություններ, հա, անվանենք ու բազում խնդիրների առաջ կանգնեցնի։ Էնպես որ դուք տանը parzapes ունեցեք ֆիզլուցոիդ, կամ եթե տանը ոչ մի բան չունեք, այդ պահին ոչինչի հնարավորություն չունեք, ուղղակի երածրեք ջուրը, լցրեք թող հովանա, դրանից հետո մաքրեք, հա, ստերիլ բինտով կամ փափուկ մեկ բամբակով մաքրեք երեխաների կոպեզը։ Ես որպես այդպեսին, որպես հակասեպտիկ լուծույթ ամենաշատ օգտագործում եմ օպտիսերում եւ նշանակում եմ եւ որպես մամա օգտագործում եմ օպտիսերում։ Եթե օպտիսերումի տարբերակ հնարավորություն չկա, գոնե ֆուրացիլինի լուծույթը, որը դեղատներում պատրաստվում է։ Մայրիկներից մեկի խնդրանքով բժիշկն ընդհանրական անդրադառնում է շլությանը։ Թեման մանկական ակնաբուժության ամենածավալուններից է եւ մեր առաջիկա հաղորդումներից մեկում մանրակրկիտ կանրադառնանք դրան այն պահից, որ դուք նկատեցիք, որ երեխան մի քիչ շլում է, նկատի չունեմ հենց նոր ծնված ժամանակը, որտեղ առաջին 2 ամիսների ընթացքում հնարավոր է բարբերաբար առաջացող ու հեռացող շլության պատկեր տեսնենք, բայց մանավանդ 3 ամսականից սկսած, երբ որ պատկերը կայուն է, դուք նկատում եք, որ ձեր երեխան վերև նայելուց, մոտիկ նայելուց, հեռու նայելուց, չգիտեմ, ինչ որ մի դիրքի ժամանակ բարբերաբար շլացնում է, վերցրեք ձեր երեխային ու տարեք մանկական ակնաբուժի մոտ։ Մի լսեք նրանց, ում երեխան շլում էր, հետո մի օր զարթնեցին անցավ։ Այդպիսի այսպիսի բաներին մի հետևեք։ Եթե դուք հետևեք մանկական ակնաբուժության, օրինակ արևմտյան երկրներում, Ամերիկայում, այնտեղ 4-5 ամսականում էլ ակնոց տալիս են։ Պարզապես մեր մենտալիտետը մի քիչ էսպես խուսափում ենք, «Վայ, այդ տարիքի երեխուն ոնց կարելի ակնոց դնել»։ Հիմնականում տարբերում են երեխաների շլության երկու տեսակ։ Մեկը պայմանավորված է մկանային գործոնով եւ կոչվում է համամիտվող շլություն, այսինքն որևէ այլ խնդիր չկա, պարզապես մի մկանը ուժեղ է եւ ուժեղ ֆունկցիոնալության հետևանքով աչքը գնում է դեպի քիթը կամ ընդհակառակը։ Զուտ մկանային շլությունը ուղվում է վիրահատությամբ։ Շլության մյուս տեսակը ակոմոդացիոն շլությունն է, որը պահանջում է ակնոցի մշտական կրում, վարժանքներ եւ այլն։ Մարդիկ հաճախ թե բնական լույսից, թե մասնավորապես LED լուսավորումից ունենում են տհաճ զգացողություններ, աչքերն են կկոցում, փակում են, նեղացնում են, մեքենա վարելիս, երեկոյան կամ պարզապես մեքենայի մեջ նստած, դիմացի մեքենայի լուսարձակները ֆարերի լույսն է շատ խանգարում։ Սիրելիներս, քանի որ մենք ապրում ենք գծվային աշխարհում ու ամենուրեք մենք պարզապես տանում ենք տարբեր տեսակի ճառագայթներ, բացի դրանից LED լույսերը ու մասնավորապես ավելի սպի սպիտակ երանգ ունեցող լույսերը իրենք շատ տարբերվում են մեր օրգանիզմի համար սովորական բնական դեղին լույսից, չէ՞ որ մենք բնական լույսը ստանում ենք արևից, իսկ արևը ավելի դեղնավուն լույս է մեզ տալի եւ ոչ թե սպիտակավուն, ու բոլոր այդ LED լույսերը, որոնք ստեղծված են ներքախնայող են, երկար են ծառայում, ավելի վառ են, ավելի պայծառ են, իրենք իրականում բավականին հոգնածնող ու ոչ այնքան հայտնի ազդեցություն են թողնում մեր աչքերի վրա։ Բժիշկը խորհուրդ է տալիս բոլոր այն մարդկանց, որոնց շատ է խանգարում վառ լույսը, գրել ոչ օպտիկական կոմպոնենտով ակնոց, որի ոսպնյակները բլոկադայի են ենթարկում վառ լույսերի փրվածությունն ու ցրվածությունը։ Եվ վերջին խոսքս կուզեմ ամփոփել, ասելով, որ իմացեք, սիրելի մայրիկներ, անկախ նրանից, թե ձեր բալիկները որ տարիքում են, որևէ գանգատ նկատելու դեպքում ցանկալի է դիմեք ակնաբուժին։ Դինամիկ հսկողությունը, պրոֆիլակտիկ միջոցառումները ավելի շահավետ են ձեզ համար եւ էմոցիոնալ առումով եւ ամեն առումով, քան խնդիրը հասունանա, բարթանա։ Իմացեք, որ ակնոցի կրումը չունի որևէ տարիքային սահմանափակում։ Իմացեք, որ երբեմն միգուցե ժողովրդական, այսպես ասած, տատիակ ֆիզիկական միջոցները օգուտ տալիս են, բայց կրծքի կաթով բորբոքված աչքեր բուժելը, նույնիսկ կալիումի պիրմանգանատի թեկուս թույլ լուծույթով աչքերը մաքրելը, եթե նույնիսկ բժիշկն է նշանակել, մի արեք այդպիսի բաներ։ Հասկանում եք, դուք այսօր ապրում եք 21-րդ դարում, դուք կարող եք պարզապես բացել համացանցը, բայց վերցնել արտոնագրված նյութ, նյութ, որը գրվել է բժշկի կողմից։ Այս համացանցը հնարավորություն է տալիս, որpիսի դուք լինեք բավականին կրծված շատ-շատ հարցերում, նույնիսկ եթե չունեք այդ մասնագիտությունը։ Գոհար Բիշարյանը 2020 թվականին Արցախի մայրիկների ակումբի հետ համատեղ նախաձեռնել էր հանդիպում սեմինար, որը ցավոք պատերազմի պատճառով չկայացավ։ Միևնույն այն մեծ հույս ունեմ, որ բոլորիս հետ ամեն ինչ լավ կլինի, ելի մենք բոլորս նույն խաղաղ երկնքի տակ կապրենք ու շատ-շատ մեծ հույսեր ունեմ, որ ես կլինեմ Արցախում ու ձեզ հետ այսպես տետատետ կհանդիպենք փոքրիկ ինչ-որ մի վայրում ու կկարողանանք եւ շփվել եւ տարատեսակ մասնագիտական հարցեր քննարկել։ Ակնաբույժ Գոհար Բիշարյանի մասնագիտական էջին կարող եք բաժանորդագրվել Facebook-ում եւ Instagram-ում ու հետեւել մանկական ակնաբուժության վերաբերյալ բարբերաբար թարմացվող իրազեկող հոդվածներին։ Մայրիկների անկյունում ձեզ հետ ինչպես միշտ Տաթևիկ Խաչատրյաններ կհանդիպենք հաջորդ 3 շաբթի։